not. atemahan tirto kaling abotan ono cecak mring mami Assalamualaikum Kang Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malhobar wabi ana hadal laili ya albagong. Hayir alhamdulillah. Ya. sedetes ma aku nyawang sendang Ayo, Baika, tampil. Biru. rakyate wis bisa mandiri, rakyate menghargai program-program sing ana. Dasare duit negara ki pancen dibelanjakan kanggo gawe kepentingan yang rakyat ki wis pas Kang Umpamane pejabat entok sithik, sing penting pokoke aja nganti marap dhuwur-dhuwur dilindungi karo kepres 80. Kuwi kepala daerah iki ora usah korupsi, yus. mesti iso cukup nek ukurane cukup lho nek ukurane serakah ya aku ora melu-melu ayo kak hanya lain janji Bapak Ibu seniman, mudah-mudahan. Selendang biru. Selendang biru ana reme. Mong ngenai hati noratakan batin setiamu Ya Selendang biru Suwuk gerobak Tatapono janjimu Selendang biru Nembango ka sing penak iki ana panyuwun saka panjenenganipun Roko Mas Darmadi. Nggih. Kadirsa teras nyuwun lelakon ingkang sae kanthi bonus doa lan nderek memuji anggenipun Ki Entus nyalon bupati mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi suwun lan mugi-mugi satrio laras tetap anjaying bawono rukun lan gelem sinau pemene sing wis kasebut ko, komposer-komposer kuwi aja ngisini-sini ngendang kok sewengi bubrah ditutuh aku soalnya yang metunannya soko pranji kurungan kene kok Iya. <laughs> ya. Nek komposer kae lingsang wis pasti bonang kae jan wah. Iya. Ya. ya. Saya pengen Pak Kito sapa? Oh Pak Wito, ya syukur. Ya. Salam gue Mas Wito ya. Ah. Wah, suwe ora silaturahim. Monggo, Mbak. Jadi lagune menik menak, menapa? Meninu, lagune meninu. Nggih. Em. serone him. Das Budi. Sing kayang. Ya rohim bukan delok. Ya diguka, diguka niku mboten diceluk, nek diceluk seru kula. Heeh. Wong rohim ki mbladek awan bengi awan bengi tenagane kesel ora ana sing nyarepi. Nek diserepi mesti nesu kok. Wong tenagane ora padha karo rohim. E. Ayo, Him. kagungane anu Bu Ika di Seroni Mike. Monggo. Bawane napa? Menika dicaosi sambel kemangi mawon nggih. Caosi. Sambel kemangi kok sing kasar-kasar kowe sing anu. Terus pundi? Eh uh, anu lagu Sigaraning Jiwa iso ora? Napa menika? Oh kok napa menika? Oh ala ya. Hmm, RPP. RPP ya rodo pelonga pelongo hmm, ya ya Sri Huning we buka oh, langsung celuk ya Sri Huning mos teko tuban lapu tresno lanes sabaya pati ayo kok munggah kok nanto marang ratin mirat moyo kang wis prasetyo ananda yang pranti sri uning tatan grahita katange pribadi wiratmaya putra nira ronggo kalabun negara Saping gunung Dek jaman per pengendang iki ketara nek ora iso gambang iki mesti gawe irama iki sak karepe wedele dhewe ngono kuwi monggo kapan <laughs> nek pengendang iso gambang wani tak tangtingi tenan tak kon gambang terus aku tak ngendang ya amung rasa ya mesake to nung sing gambang iki mambu lemah maksud mati mergo irama <laughs> saya sing ngiter kuwi ya wis sepuh-sepuh nung Wong lagu kuwi padake wae. Anyen pengendang saiki kuwi nek nom-noman iki nek tabrakane ya top tenan. E. Nek milet gending ya wis ngawur. Tahu to. Tak kongkon garap gending bondet malah kene wis gong kok nembe nyerah, nyerah, nyerah. Yo kepeksa aku sing jumangka. Ayo. Nah, Cari lo lo saiki apa lali baris gotong royong nyambut gawe neng gunung tak sadengi segera tanggal 28 Oktober tempate Nenggon Sri Sriwedari Solo. Aku disambat karo dulur lanang Arya Bima. Kon mayang nang kono sewengi kuwi dalam rangka reuni SMA Katolik. Nah, ditanggap wong Kristen, dalam aku ditanggap PKI e gelem mangsamu apa. Ngene nyambut gawe mangsane. Engko bariki obrol-obrolan omong-omongan masalah negarane awake dhewe iki mengko kepenake kepiye kita sebagai rakyat. Nah. Tujune kok ya ana wayang. Esi eh, ana wayang dadine ya ora ketang stres buaranya sing penting oleh hiburan, iya, dalangan, sering dana rasa ya kowe. Ngetokna duit patene atusan juta buaranya mending rakyatnya bisa nonton. mungkin sing ini panganan ki ora mung segathok. Termasuk kesenian, kepanganan batin, agama ya kong ya. Oh, oh. Nah iyalah agama pan mau tau ya. Iya. Oh. Angger kaya lak agama yang ngurus sinden-sinden kaya kayak langsung tak uber cek cepet lancul lancul lancul lancul ngono kuwi. Mergane ana agama kuwi dadi menungso ki ya si ngono. Heeh. Lanjut. Kula dijak mboten? Ya. Non? Dicatet tanggalane ya. Tanggal pinten? Walulikur Oktober pas hari Sumpah Pemuda. Kuwi lakone top tenanan. Nggih. Nyip. Kuwi lakone laire Nabi Adam. <laughs> Ora ding Ya. Sakar bisa nyawa. Sakar bisa nyawa. Gunung desa dadi oh, Gane pake lara Heyang Ya, monggo kula aturi pinarak rumiyin, Di. Aku kene ana anggota anyar iki ketoke sopan banget. <laughs> Mengko nek wis rada suwe ya kasar. Ya. ya aja dikasar. Wong ana sing kudu dikasar, ana sing dialus. Padha kene aku ngladeni eni ngene ora tak elus-elus ngene iki. Dekne ora seneng karo tanding karo si Nur Handayani iki kudu dikuak kuak kuak kuak ngono kae. Ya ndelok-ndelok. Hmm. Wah. Lebaran ya, Reng. Lebaran kuwi ana papat. Siji sinebut lubaran. Mergane awak dhewe nembe lubaran nglakoni ibadah siam. ibadahe dhewe siame dhewe iki ketompolan orane durung ana sing ngerti ning ana titenane reng titenane titenane kalamon sawise idul fitri iki mengko nganti tekan sasi Ramadan tahun ngarep iki yen kelakuane awak dhewe iki mengko saya apik berarti puasane ditampa. Lah nek durung patek apik kuwi ayo padha nglakoni maneh memperbaiki puasa kita di tahun yang akan datang. Kuwi tegese lubaran. Angka lorone apa, Gong? Luberan. Ya, luberan ki apa? Zakat fitrah yang ana luberan keluwian dunya kuwi diparingke karo pakir miskin ngono kuwi. Ya. Sawise luberan terus leburan leburan kuwi berarti sing rumangsa duwe salah salah kuwi sing dijarak lan sing ora ki hukume padha kudu dijalukake ditabayunke nyuwun pangapura mbok menawa rumangsane dhewe iki ora kleru rumangsane wong liya nglarani ati ngono kuwi aku wingi nembe entuk SMS saka bocah wedok Mas tentu saya ketemu kamu saya bisa mengobati hat, sakit hati saya. Selama 15 tahun aku ditinggal oleh dirimu. Sekarang sudah semakin tua, maka dari itu saya hanya akan mengabarkan pada waktu aku diputus cinta olehmu, sakit sekali hatiku. Tetapi ketika aku ketemu engkau di dalam keadaan begini, saya merasa lega karena saya sudah ketemu penjenengan mas. Oh aku nangis, Reng. Wah, uh, Sami-sami nggih Mbak Yanti, sami-sami. Biyen ki aku ora krasa remangsaku wong aku biyen wong melarat banget dekne wong sugih banget. Aku dijak yang-yangan yo ya aku minder to. Aku ki moh ki mergane aku minder malah dianggap aku nolak. Nah, no. Sak banjure apa Trio? Iki mau leburan. Sing jaluk pangapura kuwi perbuatan halal, sing maringi pangapura kuwi perbuatan halal. nek mboten dipun pangapunten kula badhe sangsaya sinangsaya. Heeh. Kecuali sesuatu yang belum selesai umpamane aku iki ngandake dalang ki ora rasa-rasan karo dalang ah, ngisi-isinke. Wong mengko yurine ya penonton ngono lho. Anane dalang kuwi mesti ana penggemare dhewe-dhewe ora usah ngono kuwi nek pancen iri rejeki omongo kok takeki dhuwit ngono sing teratur wae lah ora usah dadak ngono nek ana wong iki ora wani reng nek aku ora eneng iki lho padha pating puis ngono lho nek aku ana iki do ora wani jajal kaya mau tak adepi kaya ngapa do ora wani lho licik ngono kuwi bentol mburi ngono ya laisal itman labisal jadid walakin itman taatuhu tasid sing jenenge it kuwi mau dudu pakaian kang indah nanging sing taate tambah Ah, ah. Eni Majual Sinom Grandel ah. hmm, dipake uh, eh, Dendang Semarang. Mengko sing terakhir Nur Handayani karo si Ika maju. Rupane Ika iki ya kenes. Nek kowe kuwi jan halo. Halo sayang. Nggih. Ah jan rokmu nek rada dhuwur titik ngono. Pripun? Sak senti tak bayar selawe wis ya. Oh ngaten. Nek limang sati berarti satu senti Nggih. Sagala-gala ing simo ya Allah. Memanismu mawon nggih. Memanismu nggih. Nggih. Katur dumateng Bapak Geter. <laughs> Nembe mayang eh. <laughs> Oh, mayang. Ya wis. Pokoke tanggal 26 kowe melu kono ya. Nggih, sembah nuwun nggih. Ya, ora apa-apa. Aku engko mayang nang DPR MPR. Oh, nggih. Nang Jakarta di nge. gedung MPR DPR. Nggih. Sing nanggep Pak Jadi, Pak Taufik Kemas sing nanggep aku. Kowe melu calon bojomu wae. <laughs> Nggih, nggih. Mbak aku duet karo sujiwotejo. Oh, oh, oh. Nah, Ngaten Mbak Nur. <laughs> Sujiwotejo Tejo ki seneng sikile Nur ki lho, naksire sikile. Oh. Arep dituku sikile tok. <laughs> Mboten sak jarike, sak isine. Yo mbuh. Ngajake wis SMS-an. Hmm. Yo. Yeah. napase panjang ya, Gong. Ah, ah, suarane apik kok ya ora dadi tukang becak lho. Hubungane Jakarta ki ana wong sing anu lho En. Helm. Sing menamakan dirinya Forum Umat Islam bakar Gih. patung wayang. Ya ampun, nggih nggih. Mau bengi aku orasi nang kedaulatan rakyat ning kono aku. Oh, Sopo jajal wani kaya ngono nang Boyolali nang Solo remuk ndase dikeroyok karo wong-wong tenan. Kok mboten dilarang, Pak? Hah? Kok tidak dilarang? Tidak dilarang apanya? di sana pembakaran patung. Loh, perbuatannya itu sudah masuk ke dalam pasal 170 pengrusakan bersama, ancaman hukuman enam tahun kok dapat ditahan. Oh, kok jenengan hafal? Ngaku bekas wong buwen orang remang sama. Oh, oh nggih. Okay. Kekrek lambemu. Enggak. Ra enak iwake nggih. <laughs> dirimu Arab absen jauh-jauh hari dikabari ya. Nggih. Aja nyengkrek lho. Nggih. Nek nyengkrek padha karo sabotase. Tenan, kowe hitung-hitungane wis beda. Sabotase. Apa? <laughs> Sepiro eh. angele ngancurke kowe to, En? Nggih. Nah iya, mulane gawe seneng marang pun Kakang ya. Wis ikhlas ke kowe untuk dalang ya apik tenanan tak dukung. Nggih. Engko wong tuamu aku sing marani lak ngono. Tenang wae. Saura-ora nenek kowe ijab engko slametane aku sing nanggung. ana kowe. Oh, nggih saestu, Bah. Hmm, tak sumbang. Nek mengko ora ketang telung-telung dina digeki lho iki. Saes <laughs> ah, pandamu iki mangane. Pegawean lawas. Ya. Kuwi nek cara kowe iki wong Islam apa dudu kuwi? Ya dudu wong Islam. Wong Islam kok ngobong wayang rusak patung ngopo? Kanjeng Nabi Muhammad kuwi nabine agama rahmatan lil alamin. Oh, wong Hindu, wong Kristen wae tresnani karo Kanjeng Nabi sesama manusia lho, gawene Gusti Allah mangsane. Wis ben wae, wis ben kaya ngono. Muga-muga ya engko tetep ana hitung-hitungane dhewe. Kuwi tujune ya ning kono wae. Heeh, aku mengambil sikap mau bengi aku orasi terus lewat Facebook dan sebagainya sedulurku lanang Rohmat Hati Wijoyo juga menulis mengutuk pembakaran wayang yang ada di Purwakarta yang justru dilakukan oleh orang yang mengaku forum umat Islam. Nek forum kok ngerusak tegese dudu forum, kuwi gerombolan. Nah, Ini aku mau kekerasan, senajan aku komandan banser, aku harap ngetok ke pasukan ora, tak tak bayun ke wae secara nasional karena ya sing arep ngrusak karo sing arep ndandani mengko calone menang endi. Lanjut. umpama mundu munduta rokmi wah kalau resani bawa sinom iki pemundutan saka mas kemploh oh nggih terus nyuwune tuhu ning dadine apa sinem grendal grendal Suaramu spesifik loh En. Oh nggih. Hati-hati. Tahun ngarep menjelang lima tahun ke depan kue kiar mumbul. Amin. Hati-hati. ojo ya, nganti leno, ojo nganti teledor. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Nggih. kualat. Terus lanjut. Datan kantun kang umiring ampunno kawan anggitane Pak Anom Suroto sing paling tak senengi kuwi tenan. Ya, ya. Ibarat wong numpa. Pra eh. aku duwe cengkok, tirokno. ayo Gun, sini Gun Ibarat wong, ayo Gun. Ibarat wong numpak perahu. Nah, jadi Ibarat wong numpak tahu. Tepuk tangan. <laughs> ya. terus terang ya jengkok EKE ngono lho. Dirake Gunarti iso. Nggih. Okay. mbukun Nang layang. <laughs> Lu mampah tanpa. <laughs> Wah. Aku tahu ditakoni en. Oke. Apakah wayang kulit itu bisa langgeng? Tak jawab optimis. Selagi masih ada orang Jawa, wayang kulit ora bakal mati. Oke. Selagi masih ada yang nanggap, wayang kulit tidak akan mati. Terus perkara sing nanggap ki urusan rezeki, sing bagi sing kuasa. Oke. Oh, yang penting pokoknya ada penggemarnya. Dalang siapapun ayu ditonton, ora usah dicacat, ora usah dilem. Iki adalah merupakan sesuatu doa apabila politik kotor seni yang akan membersihkannya ngono ora gampang kita mau mboten Mas Oke, iki jenenge pas duluran wayang iki kaya ngene iki. Sing nonton rukun dalange malah yele-yelan. Engko tak tritine jajal kaya ngopo. Tak basmi ten dualange ndakik-ndakik. Saiki ngene, Eni. Nggih. Kowe iki sing calon sarjana ya. Nggih. Saiki pegelaran wayang iki pegelaran apa? Sing arep dituntut karo Morale dalang ki apa? Wong dalang ki paling-paling apa? Pesan moral. Dalang itu membawakan dua sisi, Kurawa karo Pandowo. Pandowo ki kelakuane apik, Kurawa kuwi kelakuane elek. Kuwi anggepe hitam lan putih. Aku tak takon, kowe nyebut tokoh wayang siji, tak udari mesti ana kelemahan lan ana keluyane. Sapa kowe nyebut sapa? Favorit kula nggih. Ya. Durna. Durno. kelebihane Durna. Durna itu adalah salah seorang pujangga. Bisa mulang Pandhawa, bisa mulang Kurawa. Lan Durna kuwi bisa misah Pandhawa karo Kurawa gara-garane apa? Dheweke iso njukut lengotala sing gebur ana ing sumur tuwa mung nganggo panah suket. Lah ngono kuwi. Eleke Durna ya akeh. Eleke Durna iki rapi yo karo jaran terus masuk ke dalam ranah pesantren Sukolimo sing didublak karo pemerintahan Republik Ngastina sing akhire yen Prabu Duryudana kelakuan elek Kiai Durna ora wani ngelikke sebale wis dijejeli duit karo pejabat ngono kuwi Oh nggih nggih nggih Sapa arep nyebut sapa meneh eh anu si sapa Nurhandayani Handayani arep nyebut sapa Tokoh Kulo Janoko, Bah. Janoko? Nggih. Janoko kuwi arep keluwiane apa kekurangane? Kekurangannya saja. Kekurangannya saja. Iya. Ketika ada juru panah yang melebihi saktinya dengan Harjuna, Narendra Gelung, jenenge Prabu Ekoloyo utawa Prabu Palgunati. Iri hatine Harjuna matur karo pendito Durna ora ana srengenge kembar sehingga durna ya kuwi mergane dikeki dhuwit akeh akhire apa ngapusi karo Bambang Ekoloyo Bambang Ekoloyo kira iso pinter mergane drijine 6 siwil oh, lah sing siji iki ana ali-ali ampal malukat gaib lah kuwi diketok karo durna del ngono kuwi Bambang Ekoloyo perang tanding karo Arjuna perkara panah tembus dadane jantunge sigar Bambang Ekoloyo mati. Ning Bambang Ekoloyo kuwi terus mesgul. Mesgule trijine Bambang Ekoloyo sakala mencelat nanggon Harjuna. Jelek, mulane senajan Harjuna ki bagus trijine nem. Oh oh oh. Ana kuwi terus kesasapan rasa iri. Mulane besok Bambang Ekoloyo lah yang menyatu kepada Raden Trestojumno dalam perang pengadilan revolusional Barata Yudha Jaya Pinangun menikas pancing tugel gulune Durna mergane Durna ngunduh waing penggawe nalikane ngethok drijine kalaya weh wayang kuwi gelem dipelajari weh kitab opo to wayang kuwi mbiyen kitab agama ditransfer karo Kanjeng Sunan Kalijaga dadi pegelaran kang bisa maparake marang pesan moral. Oke okay, Sengkuni, matine kaya ngono kae. Inal khotamal Sengkuni masakatul jilid. Kuwi basa Arabe ngono kuwi. Nggih. Okay. Artine ngerti. Artine pripun, Pak? Kok ngono kuwi. Tamate Sengkuni masakatul sepit jilid kuwi kulite ngono kuwi. Lanjutke sayang. Oh, nggih. ing madyaning jala Iki saka kanca-kanca forum BKM bahwa mengadakan launching program-program pemerintahan Boyolali iki mau ditanggapi top tenanan karo wong-wong pusat Muga-muga hasilnya bisa nambah makmure masyarakat Boyolali. Amin. Allahumma. Amin. Pak Bupati panjen top tenanan Pak Bupati, Pak Wakil bersamaan dengan para anggota legislatif bau membau untuk memikirkan rakyat. Sebab pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memuliakan rakyat yang dipimpinnya. Muga-muga launching pemerintahan Boyolali program apa wae. Muga-muga ngunduh marang kawicaksanan lan keberkahan Allahumma. Amin. Ya, sip ana kuwi. Muga-muga ya nggo nanggap wayang meneh. Yo aku ya ora ngarep-arep nek tiba ning aku ya aku matur nuwun. Oh nggih. Ngono kok nyelengi nggo bayar saksi besok nek. Oh nggih. Wah. <laughs> Yeah. Huh? Niki panjenengan disusul dalang ya, Mbah. Siapa? Niko. <laughs> Mas Kangko. Oh, iki mau SMS aku nanti cah. Oh, oh, iya. Karo sapa? Hah? Oh, nggih. Karo sapa? <laughs> Kalih bawa. Oh, bawa. Oh, nggih. Bawa kenyo kediri. Iya. Lanjut. Tembah kunjing. Tak dulu, tak dulu. jong sampah ning nggo kendang ya kena pokoke sing sing iso lah jadikanlah bahwa umpamanya ono kesalahan dalam kesenian <laughs> itu dianggap garap nggih aja dianggap kecelakaan sapa sing arep ngukum paling-paling ya perasaane dhewe to nggih aku kok nek saya rasa saya tuwa saya tuwa kok mbuh lho aku saya piye ngono lho semeleh ba ora semumpet kok semeleh <laughs> oh lagi semeleh ya biar nggih ya kadang semeleh kadang beranggal nglakoke apa mau Prabu Boko piye kaya ngono. Oh, Sesuai dramatik sekali. Kaya ngono. Lah wong wayang kuwi rak sanggit, sanggit kira dramaturgi. Nggih. Anak kuwi ya kaya kuwi iso ora iso mamahirke breng sabete wis kalah karo dalang nom-noman. Wis nyerah aku. Ya. Nino eno ya. Dari mana? datang nyalintang sayang sayang sayang sari tutulu sayang tutulu mata turun ke hati kunci-kunci partitur kunci-kunci bar cekelono ya nung Jadi ngora geragapan pengendang kuwi kreasi kaya ngapa nek kunci-kunci partitur, kunci-kunci bar, kunci-kunci ambintus kendangan ngono. Kuwi engko slamet. Ora apa-apa salah ya ora apa-apa. Iya. <laughs> Ben bareng penak karepku. Gunung mana yang paling tinggi? Oh ah. ah. iya. gunung berapi Tentang balik ulon Apa sejane telakon Karena yang paling sakti sayang sayang sayang seribu sayang tidak melawan diri sendiri. Tanpa tunggu jariku Lengkung Agung Kue gedean Matur nuwun susune ya, Gung. Mantap. Ya, yuk. ya cinta lalu lalu lalu ibu sayang dari lenong turun ke hati tapa jarak satu re ditutup en yo jangan sur. sayang seri Tandeng sayang melamun itu tiada gunanya Nur kutangio karo Eka Itu yo bidadari Kono bidadari soko kono Ini aja mudun Nyawang jarikmu seneng banget aku Bandungan. Mare burine kok kontal kantil kontal. Oh, kantil, okay. kontal Niki nganu sliwir-sliwir, Pak. kowe nek kepengin ngoyak rezeki iki ana dongane saka Krian Cirebon. Nggih. Okay. Mm, Allahumma tirake. Allahumma. Wong telu kuwi hmm. Allahumma. Allahumma. Kontal kantil. Kontal kantil. Sing padha kontal. Sing padha kontal. Muga-muga ngintil. Muga-muga ngintil. Wes kaya ngono kuwi dilala ya. Awak dhewe ning omah ya 20 eh tanggal 30 nang Nganjuk, tanggal 1-ne nang farmasi UGM. Kuwi lakone makrifat diuruji. Lah iki sing nang pondok pesantren Nganjuk kuwi njaluk lakone aneh banget. Njaluk ditemokke Syekh Subakir, ditemokke karo Pandhawa. Ya, siap. Tujune ya referensine aku mau ngakses nang internet dibantu karo Kakang Kulanang Agus Sunyoto penulis Sesi Dijenar iki mau isin tok. sesuk bar pengajian yang Cilacap tak sinau. Aku pengajian dhewean ya karo sinden tak tinggal. Uh, sudah iya. Monggo. Sunda ya. Hmm. Nur. Dalem. Aja mung saya semirat wae jajal endok mulang. Oh nggih. Eni sapa Sakit. Ya. Si Ika? Napa? Hah? Napa? Apa? Silit. Wah. <laughs> ya usah enek iku sepanjang kemampuan iku ya ngono nah kajen ayo di dituntun di noning nuruning non mm, iki eni napa kula ha eni napa kula ya eni sik nggih pancen nggih sae eni Ya ora ngono terus ngono. Lah nggih wong nggih sayene. Ya wis nek sayene ya sayene ora apa-apa tenang. Tenang WN. Nggih. Mangke nek jeles lho, Pak. rock, jealous, no poor. Maybe. maybe yes and maybe no. Then do you know? <laughs> maybe. I hope, I hope this yeah, nothing. It's maybe she love you now. Oh yeah. Because. Uh, because blong. <laughs> you handsome uh, tonight. Yeah. You handsome tonight. Why? Uh, your clothes is yeah. very very beautiful and very uh, nice. Mm. My costume? Yes, uh, the, this color, this color is very, very, very nice. Very nice. And it is yes. uh, called sutra. What is the my belakangan? Yes, you do you know? Yes. Nggih, nggih pun, Pak. <laughs> Ya, aja dibongkar rahasia. Oke, ya. oke. Hai, rebabe nderek Pak Niki benten kali, Mbak Nur lho, Pak Denardi sik tinting alon-alon mawon gampangnya ning nuruning ning kajen balik ngalagincing suka mulang dangalong gewang abdi mah anterken wae antarkan ke negara nak negara ma anu bahla Enur eh, Senajan kahalang kok gunung Tegerak-geraknya emang, Tegerak-geraknya mang Mang, mang, mang, mang, mang bapakku sing nganggo iki ring iki gending klasik iki. Ngaji. Cing. Hayam. Sundane wis fasih tenan iki. Kadi doakan, ah, mohon. Mana abong, abong teng. mananya nyerik teng ento a ngiringi wayang golek ya wis iso Mbak Entok abdi. Ngentot abdi. Pangmu langkung. milih Bajidor Kahot apa bajing Luncat? Nur? Bajidor Kahot aja. Bajidor Kahot, pelok ye. Iya. Ya, aku tak ganti kostum. Hmm. Kostum. Wah. Ya, sip pokoknya. Ah, ah. Piye kabarmu, Reng? Wah, ini jan mengko tembus iki mengko iki aja macam-macam. Ya. Pak Bajidor Kahot, monggo. Dados. thank you Nadyan ucul esi eh, Eh, tumpah cikur pada kehormatan mah majengkeun seni kagunan kasenian kasenian keturunan warisan mah warisan karuhun urang Ingkat di kalam di pahiran nyelacang dandanan necis sandingan. Punagali Ringka numerenda Nunadip kabing batmana Duh genting rongga Tapungga Ngentrung di panggung Ges jadi keketrung Sekarang retek Sampai luka karang genek Tepat kendang ngajak nyewa aduh manis air sangka dadang durian nadian ucul esi pesan ayat telu kowe ya. Berdasarkan pengalaman sing wis ana biyen kuwi Ratu Ngastina sing jenenge Prabu Pandu Dewayana kuwi seneng tetulung karo wong. Mulane barang iki putra-putrane para Pandhawa lagi kena pacendhekan diusir saka negara Ngastina, delalah ana wong sing wis tau kok tangan budi karo bapake Pandhawa sing jenenge Pandu kuwi terus saiki mbales kebecikan. Paham yo ya, En ya? Nggih. Paham ya Nur? Nggih. Paham nggih Kang nggih? Ada sebuah syair yang amat sangat bagus. Khairunas anfa'uhum linas tiroke. Khairunas. Khairunas anfa'uhum anfa'uhum linas. Linas. Sak bagus-bagusnya menungso kuwi menungso sing bisa bermanfaat karo wong liya. Kuwi ngono kuwi ya. Nggih. Sing penting pokoke bisa bermanfaat dengan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat orang lain, sing penting aja gawe rugine wong liya wis ngono wae. Kuwi ajarane Siti Jenar ngono kuwi. Mula Kang Gareng Bagong ayo padha dicedhaki. Iki mengkono persoalan apa jambiro to iki? Oh. Uh, adegan tantri karo di gedong wae wis. Iya, mau ki ana penganten anyar jenenge kuwi ki nunggu nunggu wis nunggu. Nah. Hmm. Ana pengantin anyar jenenge Sagutra karo Tantri. Wujude Sagutra rada ngucewani Tantrine ayu. Lah, tan kok capon Ndara Arjuna kuwi arep golek sego nggo adike jenenge Pinten Tangsen Akulastiwa kuwi. Ya. Ah. Lah kepethuk ana bocah wedok iki dijawil, bocah wedok iki kemlayu. Ora tau wong bagus. sing asale temanten iki mau ora akur, ora atut, ora runtut kaperbawan dening Raden Harjuna malah dadi jodhone, ngono. Mula dilalah sing jenenge kebejan kuwi ora ana liyane. Wong nek arep bejo ora ana liyane, arep cilaka ora ana liyane itu ya dilalah Gusti Allah ki ora pamitan karo manusa sing arep kedodokan luruh lorone Oh, oh. Thank you.